Sve o studentskoj tematici, problematici saznajte u Studomatic. dragi slušatelji i slušateljice, kao što sam obećala, 23.35 je i dobrodošli u još e, jedno izdanje Studomatike. Dakle, danas, kao što smo najavili, e, na kampusu je održana e, presica gdje se obilježio kraj prve faze projekta TRIS, kojim je znači, zaključena izgradnja kampusa, odnosno tri paviljona na Tersatu. Tako da evo sa mnom danas su u studiju Pegi Pavletić, predsjednica studentskog zbora sveučilišta u Rijeci i Franjo Podobnik, e, bivši predsjednik bivšeg saziva Domskog odbora Trsat. Evo, e, dobrodošli oboje. večer. Evo, ja bih sad krenula e, sa pitanjem, evo možeš nam ti Pegi reći što se danas sve odvijalo na toj presici, odnosno znači na zaključenju TRIS projekta. Dobro večer, pa dakle danas na zaključenju tri projekta sudjelovala je i ministrica, sudjelovao je e, Dinko Jurjević, znači voditelj e, studentskog centra i upravitelj, zapravo korisnik e, domova na kampusu novih, bila je rektorica Snježana Prijičica Maržija, bila je Nevenka Ožanić kao voditeljica znači cijeloga projekta i polako su nas uveli u taj projekt od njegovih začetaka i prijave pa sve do useljenja i evo stanje kakvo se danas nalazi. Mm. Evo naravno ovaj, ne bi sjeli dom i svi studenti e, mogli živjeti ugodno da nema domskih odbora. Pa evo Franjo možeš nam ti reći koja je ideja e, tog e, odbora? Dobro večer prije svega. Pa rekao bih da je ideja tih domskih odbora spojiti nekako, približiti, dati nekako do znanja što se odvija, znači E, što radi uprava doma, što, kako bi to trebalo sve funkcionirati, približiti to malo znanje studentima, odnosno korisnicima smještaja samog studentskog doma, koji vjerojatno dosta nisu upućeni, pa zbog toga možda dolazi do problema i nekih nesuglasica oko svega, pa, pa je to neka vrsta kao komunikacije između jednih i drugih, jedne i druge strane. A kako se povezuju oni sa studentskim zborom? Pa ideja je krenula zapravo iz studentskog zbora kada smo unutar e, ureda za studentski standard odlučili da postoji potreba za tako nečime. Naravno mi smo se uvijek trudili poboljšati taj studentski standard, međutim osjećali smo i sami taj manja komunikacije sa samom upravom studentskog centra, e, odnosno prvenstveno sa nekakvim potrebama koje studentima pojedinačno trebaju i onda smo prepoznali da je zapravo otvaranje takvih odbora jedna pozitivna stvar i evo prošle godine smo prvi puta uspjeli E, raspisati izbore i odabrati ljude koji će predstavljati sve studente unutar tih domskih odbora od kojih je dio jedne, bio je i Franjo. E, Franjo, e, kad su bili izbori i koliko je trajao mandat? Izbori su se prošle godine malo kasnije, to jest natječaj za domske odbore se otvorio malo, malo kasnije u akademskoj godini, s time da je to bilo negdje u četvrtom mjesecu mandat je trajao sve do kraja prošle akademske godine, znači akademske godine 2016-2017. A na mjestu predsjednika domskog odbora Trsat sam bio od petog mjeseca od, od sjednice studentskog zbora. Ne znam točan datum, bilo u petom mjesecu i do kraja akademske godine. Evo, super. Uh, sad nam reci, e, znači čime se baš konkretno e, bavio taj, znači, domski odbor na Trsatu, odnosno na kampusu? A, konkretno domski odbor na Trsatu se bavio sa svim, pro, svim problemima vezanim, svim problemima koji su imali korisnici samog smještaja u svrhu poboljšanja standarda života u, domu. Uh, bilo kojim u bilo kojim problemima koji su mogli se ticati sami korisnika smještaja, znači nije to samo u problemima, to je bilo i e, neke, ne znam kako bi se izrazio, e, ljudi, to jest e, studenti su, korisnici tog smještaja su imali neke ideje šta bi se moglo poboljšati, pa smo i mi radi toga isto tu bili, saslušali njih, pa to prenijeli studentskom zboru i upravi Znači, upravo ta vrsta komunikacije da sad nego ne idu svi pojedinačno upravitelju, nego da preko nas da mi možemo iskomunicirati najbolji mogući način, na najbolji mogući način nešto što bi se moglo postići, što bi se moglo popraviti da to mm. sve ukupno bude bolje. Mm. Jeste li se nalazili i prije samog e, saziva, odnosno prije nego što ste stvarno e, službeno postali domski odbor? Jesmo, nalazili smo se i prije nego što, prije nego što smo znali da će postojati takva vrsta odbora, mi smo se sani, samo inicijativno počeli sastajati jer smo uvidjeli neke probleme i nedostatke u, u samom smještaju e, te smo organizirali u par navrata sastanke između studenata i sastanke sa upravom studentskog doma. Mm. E, ne znam, koja je bila, e, ne znam, prva ta ideja, što prvo nije valjalo ili što, zašto se iz početka sastali? Možda, ne znam, čula sam da je to možda bila neka hran, problem s hranom u menzi, jesam pa, li u e, Bilo je, to je sad već sve individualno razmišljanje o menzi, ali postoje, postala je anketa nedavno koja je bila, to je bio isto jedan dio problema. Postalo je neki problema u vezi tog što sam smještaj nije bio do kraja funkcionalan pa su postali možda problemi oko kontrola soba, postali su neke sitne, sitne problemi interni koji su do sad već, ajmo reći, manje više riješeni. Bio je problem s internetom prošle godine u početku, ali to je sve već riješeno. Bili su problemi sa sobama za druženje, što je navodno sada isto riješeno, kako ja informaciju imam i taj problem o menzi, ali to smo se pokušavali riješiti, ali to je još prošle godine bilo prije tog samih domskih odbora, onda je kako je domski odbor nastao kasno, pa sad ne znam u kojem to sad fazi bilo sad sa novim domskim odborom. A, pa super, znači već ste pomalo krenuli prema tom putu rješavanja, to je evo, baš pohvalno jako. Pa pomalo da. Kad smo se već dotaknuli te studentske ankete o menzi, Pegi, koja su na kraju bili rezultati te studentske ankete? Da, pa rezultati su na kraju pokazivali zapravo generalno ne bi rekla dosta visoko zadovoljstvo, ali bi rekla svakako više od onog što smo mi očekivali jer smo zaprimali dosta nekakvih E, žalbi koje su se na kraju pokazale da su studenti u principu dosta čak i zadovoljni e, gore sa prehranom. Naravno svako ima neka malo bolja jela, malo lošija jela. E, održan je sastanak Kronotopolska i Slobodan Šolaja su sudjelovali na tom sastanku gdje su prezentirali upraviteljima studentskog centra rezultate te ankete i dogovoreno je da će se krenuti u nekakve, nekakva poboljšanja na samoj razini studentske prehrane. E, e, Franjo, e, što je sad neki gorući problem? E, jesu li to subvencije? Trenutno gorući problem, ne, ne znam koliko bih rekao da su to subvencije, mislim trenutno jesu. Koliko sam ja upoznat i koliko vidim da se studenti još uvijek žale jer subvencije za prošlu akademsku godinu koje su bile obećane, da, da će prvo, prvobitno su bile obećane da će biti isplaćene do kraja rujna, te, te zadnji put je obećanje bilo do kraja mjeseca listopada, Međutim, sad je već e, početak mjeseca studenog, a to još nije isplaćeno, ali to je bilo za prošlu akademsku godinu, pa možda, ajmo reći, to problem. Ali za nove mhm. subvencije i oko tog trenutno ja nemam nikakvih informacija što bi to trebalo biti. Da, evo ja bih samo doskočila tome. E, Problem je bio, naravno, mislim, e, studentski zbor je zaprimio isto dosta žalbi, iako mi nemamo toliki utjecaj na te subvencije, to uglavnom ovisi o studentskom centru. Međutim, problem je bio to, ne svi studenti, naravno, ali dešavalo se da neka dokumentacija nije bila kompletno ispunjena, a naravno u isplatu subvencija se ne može ići ukoliko apsolutno svaki student koji prima tu subvenciju nije ujedno i ispunio dokumentaciju. Tako da evo, nije bilo pitanje hoće li se isplatiti ili neće, evo bilo je samo pitanje da se prikupi dokumentacija od svakog pojedinog studenta i to je evo bilo nažalost malo dugotrajno, ali evo sada, sada se rješava i evo nadamo se da će te subvencije doći jako brzo. Evo ja se isto nadam za sve naše kolege da, da će se to ovaj, ostvariti. E, ne znam, e, Franjo, e, kakav je bio problem sa klimom i grijanjem recimo? jeste li dobivali puno upita na to? Pa <clears throat> prošle godine, prošle akademske godine, znači to je bila prva godina kad, su, kad je otvoren smještaj u Trsatu. bitno je bilo problema za, sa klimom i grijanjem zbog toga što su termostat je bio stavljen na primjer u nekim sobama za cijevi s toplom vodom pa se kad je počela zima, kad je bilo pušteno grijanje, neki korisnici nisu mogli upaliti uopće grijanje na određenu temperaturu ali je termostat pokazivao preveliku temperaturu da bi se grijanje uopće upalilo. A, što sam ja čuo da je bilo problema da kako je zgrada napravljena da treba biti e, da bi se svaki radijator trebao gasiti dok je prozor otvoren i to, međutim to nije baš isto funkcioniralo u svim sobama. A, bilo je nekih možda problema s toplom vodom čak. sad, ja znam generalno da je bilo, to je opet bilo neke, neke sobe, neki korisnici su imali taj problem, neki nisu. Ja, ja dok sam živio prošle godine tamo nisam imao taj problem, dok neki drugi jesu. Na primjer, iza 10 sati nije bilo tople vode ljudima. Tako da... Ali dobro, nadamo se da se sad to sve lijepo pola malo rješava. Pa pomalo se to sve rješava i to sve ide na bolje i ja se nadam da će to sve kroz, kroz ako ne i ranije, kroz ovu akademsku godinu biti sve rješeno i sve na svom mjestu. E, je li teško biti e, članom domskog odbora? Pa ne bih, ne bih možda se izrazio na taj način da je to teško biti. To je jedna obaveza koja je, ako, neko, ako se neko voli zalaga za neka prava i nešto, neće, neće biti teško. Mm. ne bi trebalo biti teško toj osobi ako stvarno to voli što radi. Evo, jeste li baš dobivali ono e, jako, jako puno upita, je jeste li se nekad morali boriti s vjetirenačama onako reći nešto ljudima i onda oni kažu, ma ne, ne, nije to tako, mi ćemo pitati studentski zbor, pa onda šalju pa manje Runi više, i Pegi tamo. Manje više, studenti su više, manje, oni su individualno ispituju sve, znači ja sam individualno rješavao poznanicima iz, e, sa, iz studentskog doma, E, koja je zapravo poznana priča i šta se događa. A to je bilo sve pojedinačno, jel da nije na nekoj većini, svako ima neko svoje mišljenje i onda e, nisu jednostavno ljudi saslušali dovoljno šta smo mi imali za reći i šta je zapravo bilo šta je zapravo bilo pravo pitanje za svega toga. Da, nekad ljudi jednostavno zaključe sami. Da, donose, da, donose sami svoje zaključke bez, eh, bez konkretnih informacija. Ja bih se dotaknula eh, sljedećeg, pa neću reći problema, nego možda ovaj, jednog ovako brzo, brzo otvorenog natječaja. Isto, Pegi ovaj, natječaj se otvorio ove godine ponovno za domske odbore, međutim problem je bio da se premalo ljudi prijavilo, pa u kojem je sad to eh, fazi? Pa evo, natječaj je bio raspisan do 5. listopada. Međutim, kako je to bio ono, sam početak e, akademske godine, onda smo imali malo prijava, međutim dvije prijave su evo za sad pristigle, ali naravno primamo još prijava, e, za domske odbore pogotovo su nam potrebni ljudi, tako da evo stvarno kogod se želi prijaviti i smatra da je dobar u tom, toj poziciji, a naravno ono, jedine dobre poželjne kvalifikacije jesu zapravo da ste student, da vam je stvarno stalo do poboljšanja studentskog standarda E, sada ćemo ubrzo imati i novog voditelja Ureda za studentski standard, tako da će utoliko komunikacija biti lakša i evo zaista pozivam svakoga ko je u domu i ko smatra da može doprinijeti da se prijavi na natječaj i da postane novim članom domskog odbora. Ja, imaju li neka posebna vaša očekivanja od tih ljudi ovaj, iz domskog odbora? Evo možda mm. pitanje za oboje. Pa ja bih rekla da se samo očekuje jedna iskrenost u komunikaciji da će stvarno prenijeti sve probleme jer jedino na taj način zapravo mi možemo djelovati i te probleme riješiti i naravno bitno je biti aktualan i naravno pratiti što se u domovima dešava i stvarno biti ažuran, evo reagirati. Evo, Franjo, bili ti pa, dodao? Upravo to što je Pegi rekla, bitno je samo biti ažuran zapravo u svim problemima i reagirati na vrijeme, znači ne pustiti neki problem da se razvija i onda da niko ne zna za njega. Znači bitno je da ta komunikacija ide relativno brzo, ajmo reći. Evo, na primjer, e, bili ste dotaknuti tog problema nesparenih čarapa koje se pronalaze u, u, poslije praonice pa ne znam sad koliko je to problem, ali čuo sam da postoji puno nespravnih čarapa. Ne znam, to su, to, su one izgubljene koje ja mislim vječan se zagube, pa tako i u našoj pravnici na kampusu. Uh, evo Pegi, možeš li mi još uh, reći, uh, znači znači što se još možda od tih ljudi zahtijeva? Imaju li neki baš ono posebni preduvjeti, ne znam, nema nekih prosjek ili nešto, jel da, nego bitno znači da žive na, na, u tom domu? Da, pa mislim većina informacija koje se traže zapravo piše u natječaju, tako da evo pozivam svih da um, dođu na naše stranice studentskog zbora i da progledaju znači pod rubrikom natječaj i taj natječaj za odbore. Ovaj, unutra su svi propisi koji se traže od nekakvih e, od studenata naravno koji se prijavljuju na natječaj e, tako da evo samo neka pogledaju mislim važno je da nisu imali nekakvu sankciju naravno u domu važno je da to bude predstavnik koji je e, uzoran naravno a predstavnik naravno koji je zainteresiran za studentsko pitanje i to je to ne. možeš li reći kako sad ta informacija funkcionira znači studenti se žale domskom odboru domski odbor kome onda prenosi dalje informacije domski odbori prenose uredu za studentski standard koji onda vrši direktnu komunikaciju sa studentskim centrom i pokušava riješiti njihova pitanja i na taj način evo smo uspjeli prošle godine riješiti problem sa internetom i studentski centar je stvarno na raspolaganju nama tako da zaista koji god pitanje ili problem da se pojavi uvijek nam odgovore u čim kraćem roku i evo pokušamo to sanirati što je bolje moguće. Franjo, koliko bi ti rekao da je e, jako bitno postojanje ovog domskog odbora? Pa rekao bih da je e, trebalo bi biti bitno upravo zbog svega navedenog e, sada u razgovoru, znači da se čisto da je to komunikacija, jer direktno svaki student realno ne može doći sam kod Ured za studentski standard i svaki student sam post, osobno postavlja pitanja, te na način preko domskog odbora to je puno jednostavnije i puno puno bolja opcija da novski odbor organizira to sve skupi na jedno mjesto i onda da sam prezentira drugom tijelu, odnosno tu konkretno govorimo u, za uredu za studentski standard koji će na, ići na koji će to dalje prenositi ostalim uredima mm. da bi se sve riješilo. E, e, budući da si bio u e, studentskom domu u Osijeku, bili povukao neku paralelu naspreme ovog studentskog doma? Ne znam sad koliko realno polači paralele, ali ovaj studentski dom je e, novo sagrađen. E, studentski dom u Osijeku je sagrađen 2005. ili 2006. godine. E, također, onaj studentski dom je novi studentski dom, ajmo reći, te je stari trenutno obnovljen, ali paralela, pa tu je, tu, tu je negdje. I postoji li studentski odbor gore u Osijeku? domski odbor. Domski odbor, prosti. domski odbor ne postoji. Na, znači, opet smo ovdje ovaj, u nekoj Tu smo prednosti. u nekoj prednosti, da. Evo, Peggy, bili možda još nešto dodala e, na ovu temu za, za studente, što je možda još bitno da znaju? Pa evo rekla bih ono što je, meni zapravo interesantno, to je da će se sad ubrzo, mislim planira se ući u tu drugu fazu razvoja tog TRIS projekta, tako da stvarno se nadamo evo da će sad kroz tu drugu fazu e, biti sagrađeni novi kapaciteti, u planu izgradnja osam e, novih smještenih kapaciteta za naše studente. E, trenutno zadovoljavamo negdje 14 do 15% ukupne potrebe na sveučilištu za studentskim smještajem i samo smatram da Znači, kroz taj drugi proces ćemo uspjeti postići to da svaki naš student koji zatraži dom isti može i dobiti. Mi ćemo pokušati tu pomoći studentskom centru što je više moguće, a isto tako u ovim postojećim domovima evo, stvarno ćemo se zalagati za to da se ponude nekakvi dodatni sadržaj, da surađujemo sa SC-om koji je vrlo voljan i vrlo željan da ponudi nekakve nove sadržaje za studente, ali isto tako ako studenti osjećaju bilo kakvu potrebu da nas kontaktiraju po pitanju bilo kakve pohvale, ali tako naravno i nekakve e, pokude. Mi smo uvijek tu za njih i slobodno nam se mogu obratiti. Mm, Franjo, bili ti dodaju još nešto, zašto da se studenti prijave u domski odbor? pa ako nekom slučajno nešto neštima ili želi nešto popraviti, poboljšati, svakako preporučujem da se prijavi domski otpor, da, da se malo približi tim informacijama koje mi priči za svega i te da na, taj način što se prijavi sam domski odbor, da sam pokuša popraviti ono što nekom ne paše ili što njemu osobno ne paše. A i svi će ga znati po hodnicima u domu, to je <laughs> ovako. postane malo onako popularno. Domski celebrity, da. <laughs> Evo, ja bi se vama zahvalila oboje što ste mi večeras e, gostovali, što smo malo ovu temu približili studentima, pozvali ih da se prijave na natječaj. E, Pegi, još jednom spomeni, do kad je natječaj onda otvoren sad ovaj novi? pa ovaj natječaj, mislim, ako se i uđe u natječajnu dokumentaciju, će se da je do 5. listopada, međutim, mi čekamo do, do popunjenja zapravo svih mjesta, tako da evo kada mjesta sva budu popunjena i kada budemo imali s, e, cjelokupne, znači i sažete domske odbore, onda će natječaj službeno biti završen. Evo ga, znači mogu se ovaj, svi prijaviti slobodno, evo, e, vam je rekao gdje se nalazi, odite na stranice SSSura, potražite i prijavite se, evo kao što je Franjo rekao, koji želite biti aktivisti, stvarati promjene, e, slobodno, slobodno, nemojte okljevati, pošaljite CV i motivacijsko pismo. Tako, e, hvala vam što ste mi gostovali. Nadamo se da, nadam se da ćete mi gostovati opet, a evo vi ostanite uz program Radio Sove. Sve o studentskoj tematici, problematici, saznite u Studomatici.